sebagai negeri Islam. Walaupun misalnya di situ ada dilakukan maksiat, persiaran minuman-minuman keras, atau seperti ada uh, musik misalnya, atau seperti ada perbuatan kefasikan, kesukaan, perjinan, dan lain-lainnya, negeri ini tetap dihukumi sebagai negeri Islam. Walaupun di negeri tersebut misalnya ada diketemukan mahkamah-mahkamah tidak berhukum dengan selain hukum Islam. Maka yang seperti ini, masih terhitung. Sebagai negeri Islam, sepanjang syiar Islam yang kita sebutkan tadi masih dikemandangkan. Dianggapnya sebagai negeri Islam berbeda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan itu sudah negeri kufur. Tapi ahli sunnah tidak mengatakan seperti itu. Kalau memang di negeri tersebut masjid dihancurkan, mushaf dibakar, guru Islam dan lainnya. Kemudian tidak mampu lagi tempatan syiar Islam yang nampak adalah kesyirikan patung nampak secara uh, mendominasi, ya ukurannya mendominasi, ya baru ketika itu dihukumi bahawa negeri tersebut adalah negeri kufur. Nah, ini ukurannya. Dan kalimat para ulama kenada dengan ini di dalam memberikan definisi negeri. Ya. Negeri tersebut sebagai negeri Islam. Nah. Dan Syekh Mubjan juga rahmatullah ta'ala. Beliau memberi definisi yang kurang lebih dikat seperti itu. Sehingga menyebut bahawa apabila kebanyakannya adalah kaum muslimun. Dan dihitung sebagai negeri Islam. Maksudnya syiar Islam. Seperti ada yang kawat nampak. Kayaknya terhitung sebagai negeri Islam bukan negeri kufur, bukan negeri kesakiran, seperti yang dikatakan oleh sebagian kelompok. Ya. Nah, atau seperti yang dikatakan oleh Syed Kutub, bahwa <clears throat> cara ini adalah abad jahiliyah. Berikan hukum umum dengan jahiliyah. Ini salah besar. Tuh, berikan hukum kufur kepada seluruh orang. Ya. Nama jahiliyah. Jahiliyah mutlaka tidak ada sekarang. Jahiliyah mutlaka ada sebelum diutusnya Rasulullah. Jahiliyah umum. Nah, sekarang cuma jahiliyah terikat saja. Pada seseorang, kepada tempat, pada waktu. Ada pun dikatakan sekarang adalah adat jahiliyah. Ini dari ucapan yang salah. Nah. Juga demikian mengatakan bahawa tidak ada negeri, negeri Islam. Semuanya negeri kufur. Dikatakan tidak ada yang berhukum dengan hukum Islam. Tidak yang berhukum dengan hukum Islam, maka hukumnya negeri tersebut adalah negeri hukum. Berhukum dengan hukum Islam adalah suatu perkara dari perkara syariah yang merupakan bagian Islam dan lembaga setiap Muslim negeri tersebut berhukum dengan hukum Islam. Tapi itu bukan ukuran tetap untuk menunjukkan negeri ini negeri kufur atau negeri iman negeri Islam. Jadi ukuran seperti yang kita sebutkan tadi, sepanjang syiar Islam seperti salat, qamat dan lainnya dinampakkan nampaknya dengan tersebut umat Islam mampu untuk melakukan salat aman dalam lakukannya maka itu sudah dihukum sebagai negeri Islam. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah wa ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam فأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون pada negeri tersebut adalah orang-orang yang beriman. Ahkamihim dalam hukum-hukum mereka. Wa mawarihihim dalam warisan-warisan mereka. Wa dabaihihim dan dalam sembilan-sembilan mereka. Wa salati alaihim. Hatibah dalam mensalatkan mereka. Nah, pasalnya kalau dia berada negeri seperti itu. Pasalnya Umumnya ahkam berkaitan dengan mereka adalah ahkamnya kaum muslimi. Sembelihannya ya. ketika berada di negeri kaum muslimi, ada sembelihan tak perlu ditanya dari mana sembelihan ini. Asalnya kaum muslimin yang menyembelih asalnya adalah halal sepanjang tidak nampak ini disembeli dengan cara yang tidak halal. Kalau nampak misalnya disembeli dengan cara yang tidak halal disembelih dengan tidak menyebut Allah baru kita dilamakan. Tapi kalau ada dapat di negeri Islam, maka asalnya adalah halal untuk dimakan. Nah, dalam asal, dalam warisan, harus pun demikian. Yang terbaik, sembelihan, wassalat alaihi dan wassalati. Asalnya dia muslim, dia itu meninggal, maka wassalati. berasal asal, hukum asal. Nah. Dan seluruh ini Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij yang sekarang mengatakan tidak ada negeri iman, tidak ada negeri Islam. Kapan ada ma'asih, ada ma'asiat, maka itu bukan negeri Islam, itu negeri kufur. Tidak halal memakan uh, sendirian di situ. Kemudian juga tidak disolati kaum musliminnya kerana mereka hukumnya kafir. Ini menghadapi orang-orang Khawarij, Mu'tazilah, Rawat. Orang-orang syiah, rafi rafi rafi rafi طيب على قول أهل السنة فكان يثبت الإمام البربهاري الشيخ قدمي رحمه الله ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام Kata beliau dan kita tidak mempersaksikan untuk seorang pun dengan hakikat keimanan sampai ia melaksanakan seluruh syariat Islam. Maksudnya, tidak dikatakan bulan ini uh, mukmin hakiki. Bulan ini mukmin hakiki. Dia dikatakan seperti itu, bahawa dia mukmin sebenar-benar mana? sampai dia melakukan seluruh syariat Islam. Tapi kafara fi syai'in min dalik, kalau dia ada kurang dari sesuatu dari syariat Islam ini, maka hukumnya kana naqifal iman hatta yatub maka dia hukumnya adalah kurang imannya sampai dia bertobat wa alam anna imanahu ila Allah taala dan ketahuilah bahwa imannya itu pada Allah tam tam iman naqifal iman Apakah dia ini sempurna imannya atau kurang imannya? Illa ma azhara laka min tadhi'i syara'i Islam. Kecuali apa yang nampak bagi kamu dari tajir yang menelantarkan, menelantarkan syariat Islam. Nah, maksudnya, memberikan hukum secara pasti, ini orang sempurna imannya, kurang imannya, itu tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu SWT. Tetapi kita melihat dengan apa yang nampak secara bahagia. Kalau misalnya dia melakukan syariat Islam secara keseluruhan, maka itu adalah orang yang sempurna imannya. Diberikan hukum begitu. Dan kalau dia kita melihat orang yang berbuat maksiat, maka kita katakan ini orang orang imannya. Nah, tak nampak dari mohinnya seperti itu. Adapun hakikatnya ini uh, memberikan hukum secara fikih orang yang sempurna imannya atau kurang imannya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Kemudian dikatakan oleh beliau rahimahullah ta'ala dalam poin ke-49 والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة من صلى الحلق ورأي من مات إلى أهل القبلة على السنة المرجو يم برجل ورأي من مات الزاني والزانية الزينة لكن لكن الزينة لأن فرنقون الزينة فالذي يقتل نفسه ورأي من بون وغيرهم من أهل القبلة فالسلام مريك هذا أهل القبلة dari ahli kiblat maksudnya dari umat Islam selain mereka dari uh, umat Islam dari ahli kiblat wasatran dan kumabu wajib dan lainnya salat walaikum sunnah itu salat salat mereka adalah sunnah punya sunnah yaitu bagian dari syariat Islam ada pun salat salat jenazah punya adalah fardu kifayah fardu kifayah. Bahkan dilakukan oleh sebagian bertanggung atau sebagian yang lain. Agar kita ini, ini hukum berlaku secara umum. Ya, hukum berlaku secara umum. E, ketika dirinci, maka dilihat keadaan. Kadang sebagian orang, kadang sebagian orang, yaitu dia pelaku maafiat dan seterusnya, orang-orang yang mempunyai kedudukan misalnya imam dari imam kaum muslimin karena memberi pelajaran dengan tidak mensolati jenazahnya. Ya. Tidak mensolati jenazahnya. Jadi yang mensolatinya orang lain. Adapun dia sendiri, dia tidak mensolatinya. Bagi pelajaran, bagi orang-orang yang berbuat seperti itu, bahwa dia ini, dia ada suatu perkara yang tidak dibenarkan. Jadi ada suatu maksiat. Seperti yang dilakukan oleh sebagian para alimah. Terhadap ahli bid'ah, tidak disolati jenazahnya. Bukan dia ada salat sama sekali. Kalau dia ada salat sama sekali dosa, bermaya. Hanya dia masih muslim. Ada yang salat dia. Tapi dia sendiri yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan dipandang di tengah manusia. Begitu dia tidak mensolati, maka orang tahu bahawa ini, manusia akan tahu bahawa orang ini telah melakukan suatu kesalahan sehingga dia tidak disolati oleh si anu yang mempunyai kedudukan di tengah manusia ini sehingga manusia pun akan mengambil pelajaran darinya bahawa kita harus meninggalkan pemikiran yang misalnya jangan berbuat maksiat seperti yang dilakukan dan seterusnya. Iya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah taala Kata beliau ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسبح بغير الله أو يصلي بغير الله وإذا فعل من ذلك وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة dalam berbahaya rahimahullah ta'ala dan tidaklah seorang itu keluar dan tidaklah seorang dari ahli qiblah ahli qiblah katakan ahli qiblah dia solat menghadap ke kita tidaklah seorang dari ahli qiblah keluar dari islam sampai dia menolak satu ayat dari kitab Allah Azza wa Jalla atau menolak sesuatu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menyeri untuk selain Allah atau salat itu selain Allah kalau dia melakukan sesuatu dari ini maka wajib atas kita untuk mengeluarkannya dari Islam dan kalau tidak melakukan sesuatu dari itu maka dia adalah mukmin muslim dengan nama bukan dengan hakikat pokoknya dia adalah mukmin muslim dengan nama bukan dengan hakikat Maksudnya, di sini orang sepanjang tidak nampak dia melakukan e, perbuatan yang mengeluarkannya dari keislaman, maka dia dihukumi sebagai mukmin. Muslim. Ada pun menghukumi dia sempurna keimanan yang hakikat, maka tatkala dia diketahui mengerjakan melakukan seluruh syara'i al-Islam, seluruh syariat al-Islam. Iya. Demikian. Ya. Kalau misalnya dia melakukan suatu perkara yang merupakan pembatal keislaman, maka wajib dikeluarkan dari Islam. Kemudian sahaja keluar dari Islam. Di sini disebutkan oleh Imam Muhammad Bahari beberapa perkara yang merupakan pembatal keislaman. Pertama di sini disebutkan dia menolak satu ayat dari kitab Allah. Kalau dia menolak satu ayat dari kitab Allah, mengingkarinya dan yang siapa itu ayat saya yang mengingkari maka hukumnya kafir keluar dari Islam nah demikian pula menolak sesuatu dari syari Rasulullah Sallallahu Sallam atau berbuat kesyirikan bersama di sini yang bentuk kesyirikan yaitu memberi untuk selain Allah atau salat untuk selain Allah ini diantara pembatal-pembatal yang sangat nah demikian pula sihir orang melakukan syirik ini juga termasuk pembatal-batal keislaman dan pembatal keislaman itu ada beberapa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam bersalah tersendiri ini ala kulihan seorang harus menjauhi apa-apa yang merupakan pembatal keislaman jangan mendekatinya dan kalau dia tidak melakukan pembatal keislaman maka dia dikatakan seorang mukmin seorang mukmin kalau melakukan sebagian kalau meninggalkan sebagian kewajiban misalnya kurang dalam kewajibannya atau jatuh dalam sebagian maksiat dan seperti dikatakan dia muslim, mu'min, kurang imannya. Ya. Kurang imannya. Bukan uh, muslim yang hak. Tapi mu'min yang hak itu adalah mereka uh, mempunyai kriteria seperti yang disebutkan oleh beliau yaitu melakukan uh, jenis syara'i al-islam. Nah, Kemudian dikatakan oleh beliau rahimahullah, "Wa kullu ma sami'ta min al-athar mimma lam yablughu aqluka." Nahu qali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dan segala sesuatu yang kamu dengar dari asar, asar di sini artinya apa? Artinya hadis hadis. Dia banyak menggunakan kalimat asar, bukan dengannya hadis hadis. Segala sesuatu yang kamu dengar dari asar, dari hari-hari, dari apa-apa yang akalmu tidak sampai kepadanya, nah, seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qulubul ibari baina usbu'aini min atabi'ir rahman azza wa jalla." Hati para hamba antara dua jari dari jari-jari Allah Ar-Rahman Azza wa Jalla. Nah, kalau kita mendengar hadis yang seperti ini, maka wajib kita imani. Seperti yang akan disebut oleh Imam Al-Barbahari. Kita imani, hal tersebut sebagaimana datangnya. Walaupun akan kita tidak sampai kepadanya. Nah, hati Allah di antara dua jari, dari jari-jari Allah yang Maha Rahman. Di sini penetapan Allah penetapan sifat jari untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan dalam hadis Ibn Mas'ud disebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai lima jari. Ada lima jari disebut dalam riwayat tersebut dipahami ada lima jari. Tapi bukan artinya dibatasi. Ya, yang kita ketahui cuma itu. Nah, ada pun pembatasan tidak. Dibatasi hanya lima. Ya. Nah, tadi yang disebut dalam hadis hanya Eh, ada lima dan belum tentu ya, tidak ada yang lima. Maka kita imani seluruh hal tersebut sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kaidah ahli sunnah Rasa kalim ini syait Wa kuwa sabirun tafir Kita serukan dengan suatu apapun Ya Allah yang maha mengingat Lagi maha melihat kita tetapkan Sesuai dengan kebesaran dan kebesaran Allah Dan tidak menyerupakannya dengan makhluknya Tidak menyerupakan dengan makhluknya Wa kawluhu تبدأ باليوم إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا قل الله تبارك وتعالى ثلث سماء الدنيا وينزل يوم عرفة ينظر بحر عرفة في رواية الليل رواية الليل وينزل يوم القيامة ينظر pada hari kiamat وجهنم baik sampai sini tiga hadis ini menetapkan kitab an-nuzul penetapan kita turun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tetapkan sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tetapkan sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah atau ditetapkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Kita tetapkan ini. Walaupun akan dirasakan besar. Nah. Nah. Dan perlu diketahui bahawa oh, yang diinginkan oleh beliau akan kita sampai ke sana yaitu mencerna bagaimana hakikatnya. Ya. Ada pun paham. Orang pun paham dengan hal yang seperti itu. Cuma orang-orang yang kadang jelek akalnya menganggap ada pertentangan antara Al-Quran atau antara maaf Al-Quran dan Hadis dan akal. Ada pertentangan antara akal dan maaf. Akal jelek saja yang seperti itu. Sebab akal yang sehat itu tidak akan bertentangan dengan maaf. Dari Al-Quran maupun Hadis, sebagaimana yang ditakrif oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah ya, dalam uh, satu buku khusus ya, beberapa jilid jumlahnya yang beliau sebut dengan nama Dar Ta'aruf dengan Aqli wa Naqal menolak pertentangan antara Naqal kebetulan dari Al-Quran dan Hadis dan antara akal. Antara akal. Tapi misalnya yang keempat ini, Rara Aklaliun atau Aklaliun rentat jenisannya. Syekh Mubil mengatakan anda bagus disebut Aklaliun sebab akal yang sehat tidak bertentangan dengan mak. Ya. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, orang-orang yang mengikuti eh, Orang-orang yang rusak akalnya itu yang disebut hari ini. Allah turun di sepertiga malam terakhir. Katanya ini tidak mungkin. Sekarang di Indonesia malam. Tapi ini di sana siap. Ini di sana siap. Ya, demikian pula ketika dibacakan hadis ya, seperti Muhammad Rashid Suriba jika dia menemahkan hadis dalam Sayyid Bukhari dan Sayyid Muslim kerana bertentangan dengan akalnya ya. yaitu hadis Hudaifah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kalau matahari terbenam, maka matahari itu sujud di bawah arsh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus sujud, sampai Allah perintahkan kepada dia terbitlah kamu dari arah timur. Oke pun terbit dari arah timur. Nah, terus seperti itu matahari, setiap hari sampai suatu saat Allah firman kepada dia terbitlah kamu dari arah kamu terbenam. Itulah tanda hari kiamat. Hadis ini menandakan pertentangan dengan akalnya kerana bertentangan dengan akalnya, menurut akalnya yang jelek, maka hadisnya dilemahkan. Padahal dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, dengan alasan yang betul-betul sangat jauh dari akal yang sehat. Jauh dari penelitian ilmu hadis. Dilemahkan oleh Muhammad, Rasid Rida. Ya. Eh, dia menolak hadis tersebut. Katanya bagaimana kita? Matahari itu sejuk. Sedangkan di sini malam, di sana sedang terbit matahari. Apa terbang sujud dia kan? Kata ya. Sekarang lagi kan di Itu pemikiran akal yang rusak. Kalau akal yang sehat, dia akan berpikir begini. Dia akan berkata, bukankah Allah Subhanahu Wa Taala maha mampu atas segala sesuatu? Ya kan? Sehat itu orang kalau berpikir berbeda. Kalau Allah maha mampu atas segala sesuatu, maka memang yang seperti itu bukan kembali diubahkan kepada akal. Tapi kita harus tahu semua itu sering dengan perempuan dan besaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. <clears throat> Ya. Dan seperti ini, hadis-hadis yang seperti ini, itu masuk ke dalam kaidah Mu'tazilah. Ya. Orang-orang Mu'tazilah dapat mengisi akalnya, maka dia akan tolak. Dia mencari ada subuh, dia mencari tentang ruh, pada hari kiamat, mencari ini, mencari ini. Asalnya kerana lebih mendahulukan akal di atas Islam. Akhirnya jatuhlah dalam kesalahan. Dan Muhammad telah berkata, termasuk orang-orang yang banyak terpengaruh di dalam hal ini. Mengingkari turunnya Isa bin Maria. Kemudian mengingkari uh, tentang dalam hadis yang tersebut itu tadi. Kemudian mengingkari bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah kena sihir. Ya. Kemudian dia mengingat uh, eh, Muhammad Rasul Rizal juga mengingkari tentang berpecahnya bulan. Semua itu cukup mengatakan bahawa orang yang bukan secara keluar dari ahli sunnah. Syekh Mubin punya risalah khusus judulnya Rudud Ahli Al-Ilm Raqa'i Nabi Hadith Al-Sihr Wa Bayani Bu'ud Muhammad Rasyid Rida Anis Salafiyah Judul buku beliau Bantahan-bantahan para ulama terhadap orang yang menikah Orang yang menolak hadith tentang sihir Atau hadith bahawa Nabi sihir Bantahan terhadap mereka dan juga sekaligus penjelasan Jawabnya Muhammad Rasyid Rida dari Salafiyah dan saya pandang orang-orang yang menulis ya, tentang Eh, pujian para ulama terhadap Muhammad Rashid Rida atau Muhammad Rashid Rida adalah salafi itu hanya mungkin dari orang-orang yang tidak berada di manhaj yang lurus. Nah, Allah Al-Mustaan. Ada pun pujian syirik al-Bani terhadapnya, kita hanya pada sebagian sudut. Ya. Dan kita tidak mengingkari yang mempunyai kebaikan pada sebagian sudut, sebagaimana yang lainnya. Iya, kan begitu. Cuma dari sisi yang menjadi ukuran orang yang dalam menyelisihi usul ahli sunnah menyelisihi pokok pemikiran ahli sunnah dan juga telah uh, sepakat dengan ahli sunnah dalam banyak permasalahan maka dihukumilah bahawa dia adalah orang yang tidak di atas jalan yang lurus bukan salah bukan ahli sunnah wal jamaah nah cara di sini oleh beliau dan demikian pula hadis wajahna la yazal لا يزال يضرب فيها حتى يضع عليها قلبه جل ثناؤه demikian pula neraka terus menerus dilemparkan di dalamnya sampai Allah Taala meletakkan kakinya ini uh, tentang penafsiran ayat wa taqulu hal min mazid jadi neraka terus menerus minta hal min mazid hal min mazid apa ada tambahan minta tambahan terus ya, sampai uh, terus minta tambahan sampai Allah Taala meletakkan ya kakinya maka kerana pun menyentuh menyentuh akhirnya dia berkata apa cukup cukup setelah itu dia tidak meminta lagi. Nah, di sini penetapan sifat kaki untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tetapkan bagaimana yang ditetapkan oleh hadis. Ya. Sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. وقول وقول الله تعالى للعبد dan juga firman Allah Taala pada hamba إني إن مشيت إلي صورت حرولت إن مشيت إلي حرولت إليك kalau kamu berjalan kepada aku maka saya akan berlari-lari kecil kepada aku ini maknanya ya disebut di sini oleh pengarang makna dari sini nah sebut kalau tidak takar wadah ilai abdul abdi di syibri tabarrah ilaihi bi dira kalau seorang hendak mendekatkan dirinya kepada aku dengan satu jintan maka saya akan dekat kepada dia dengan satu dira satu hasta kalau dia mendekat dengan satu hasta maka saya mendekat uh, eh, kepada dia dengan apa begitu kalau dia mendekat kepada aku dengan berjalan saya dengan berlari kalau dia berlari ya, maka saya dengan berlari dari kecil ya. kita tetap dan seluruh hal tersebut Ya, sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita imani. نعم سيمني سيتيني تريد ان تقول الله الذي في الله اجراء بمفروض للمخلوق نعم وقوله يقول من بل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى ينزل الى السماء ينزل يوم عرفه مثل برنامج وجعل الله تبارك وتعالى قرن قد حرم عرفه وقوله من سب ان الله خلق ادم على صورته Dan sabda beliau sungguhnya Allah menciptakan Adam di atas surahnya. Surahnya. Di sini penetapan sifat surah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tetapkan surah yang bentuk untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Surah artinya bentuk. Kita tetapkan surah untuk Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Allah tetapkan untuk dirinya. Sehingga yang kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kalimat sungguhnya Allah menciptakan Adam ala surah ini. Kini di sini hanya ini kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disalahkan oleh para aliman, orang yang mengatakan bahawa surah ini kembali kepada Allah. Orang yang mengatakan bahawa surah kembali kepada Allah. Nah, para aliman kita menguatkan bahawa sebuah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam di atas surah ini. Ini terjelas dalam Muntah Bahri dalam Sahih Hayy. Okay. وقال النبي صلى الله عليه وسلم dan sabda Nabi صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن سورة saya melihat Rabbku pada surah yang paling indah nah dia penetapan sifat surah Maka seluruh hal ini kata beliau wa asbah hadhihi al-ahadith. Nah hadis-hadis yang semisal dengan ini. Kata Imam Al-Barbahari apa kewajiban kita? Kata beliau fa'alaika bitaslim. Hendaknya engkau menerima wa tasdiq dan membenarkan wa taqwil dan menyerahkannya. takwid di sini takwid yang diinginkan oleh pengarang yaitu takwid ilmu kaifiyah takwid kaifiyah bukan takwid al-ma'an bukan takwid al-ma'an ahli sunnah mengatakan diserahkan yang diserahkan yang kita menyerahkannya kepada Allah itu adalah kaifiyah Adapun kaifiyah bagaimana ini kita serahkan kepada Allah kita dalam dia ini Ya, akan tetapi maknanya Segala sesuatu yang disebut dalam nas ayat maupun hadis itu punya mana? Tak mungkin tak punya mana. Al-Quran turun dengan tulisan bahasa Arab yang jelas. Jadi saya Arabi mungkin. Ini tak punya mana. Nah, ada pun tafsir yang disebut di sini oleh Imam Ibn Bahari, yaitu tafsir al-kaifiyah. Menyerahkan kaifiyahnya. Jadi hendaknya tasmi, kamu menerima, wa tasdik membenarkan. Kekir-kekirnya kami serahkan kepada Allah tentang kekir. Ada pun makna hadis-hadis yang disebut, maknanya jelas dari sisi bahasa. Dipahami maknanya. Warriqa, janganlah kamu riqa. Wala tufassir syai'an min hadithi bihawar. Dan jangan kamu menafsirkan sesuatu dari hadis-hadis ini dihawarkan dengan hawa nafsu.